Dördünji edebinama we iza kana fil fazai istuhibba lahul ib'adu hatta la yura emma meýdanda açyk meýdanda meýdan etjek bolsa näme diýe sünnet on hakynda tä adamdan görünmejek uzaklygyna daşy daş ýerik gidip näme meýdan etmekligi diýe. Ustada mustahab diýdi, hakykatda wajib. Düşündiňmi? Istahabba diýenem bolsa, hakykatda hökmi wajib. Adamlaň seň näme owratyňy görjek ýerinde oturyp meýdan etmeklik haram. Ýani sen owratyňy açýaň. Şonuň üçin näme adamlaň seredende seniň owratyňy görmejek ýerine gidip meýdan etmeklik näme wajib. Bu nirde fil fada açyk meýdan ýerlerde. Delili näme? An Jabir radallahu anhu Gala, Harajna ma'a Rasulillahi sallallahu aleýhi we selleme fi seferin. Jabir näme edýär radallahu anhu? Allah ondan razy bolsun. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir gün näme sapara çykdyk diýär. Wa kana Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem la ya'ti al-baraza hatta yataghayyaba fala yura. Wa pygamberimiz hem näme la ya'ti al-baraz meýdan etmezdi diýär. Ta yataghayyaba ta gaýyp bolýança fala yura. Ha, görülmeýän ýere gitýänçe. Ýani gözümizden gaýyp bolardy diýär. Uzaga gidip meýdan ederdi. Hatda biz näme Rasulallany uzaga gidenliginden ýaňa görübem bilmezdik diýýär.